32 տարի առաջ 1990 թվականի հունվարյան այս օրերին Բաքվում շարունակվում էր հայերի ջարդը։ Այդ ոչրագործությամբ Ադրբեջանը նպատակ ուներ ճնշել արցախցիներիս ազգային ազատագրական պայքարը, ահաբեկել ու ընկճել մեզ։ Նա չի հրաժարվել ցեղասպանական քաղաքականությունից։ Արդյոք փոքրիկ Արցախնի զորու է ինքնուրույն դիմակայել արհեստացին այդ պետության Ադրբեջանի բռնություններին։ Իմ հյուրը Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսովն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ավանեսով, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչու հնարավոր եղավ այդ ողբերգությունը Բաքվի հայերի ջարդը։ Իրականում Բաքվի հայերի ջարդերը սկսել են ոչ թե 1990 թվականից, ինչպես ընդունված է որակավորում տալ մասնագիտական գրականության մեջ, այլ 1988-89 թվականներին դեռ Սումգաթի ցեղասպանության զուգահեռ Բաքվի տարբեր թաղամասերում հայերի նկատմամբ բռնություններ իրականացվել են։ Ինչ վերաբերում է 1990 թվականի հունվարի 13-ից սկսած Բաքվի ջարդարին, ապա տերմինը որպես ջարդան վանորնել չի ճիշտ։ Այդ ողբերգությունը հնարավոր եղավ այն པարզ պատճառով, որ նախկինում իրականացված ցեղասպանությունները իրավական գնահատական ներջ չստացան։ Ստեղծվեց անպատժելիության մթնոլորտ։ Դրան գումարվեց 1988 թվականից Մգայիթի ցեղասպանությունը, որը ամենայն մասնությամբ կազմակերպված էր, որի մեղավորները ոչ միայն չպատժեցին, այլ նաև պետական բարձր պաշտոնների նշանակվեցին։ Այդ ամենի ֆոնին ստեղծվեց անպատժելիության մթնոլորտ, եւ դա հնարավորություն տվեց Ադրբեջանի իշխանություններին ավելի ցավալուն ցեղասպան քաղաքականություն իրականացնել։ Ադրբեջանը որպես պետություն 1918 թվականին ձևավորվել է հենց ցեղասպան քաղաքականության հիման վրա եւ հանդիսանում են Թուրքիայի ցեղասպան քաղաքականության շարունակողը։ Պաճառները եւ ակունքները հենց այստեղից են գալիս։ Մոսկվան առաջին օրերին անվրդով հետևում էր, թե ինչպես էին Բաքվի հայերին կոտորում։ Այս պահվածքը ինչ է հուշում։ Սանոն ծառագիրն է ինչի մենք հականատես եղանք 1988 թվականից Մունգայեթում։ Երբ ցեղասպանությունից միայն 3 օր հետո միթոնական զորքերը մցվեցին քաղաք, իսկ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը ներկայացրին այդ ամենը, որ զորքերը ընդամենը 3 ժամով են ուշացել։ Զորքերի մցումը Բաքու եղել է այն ժամանակահատվածում, երբ հայերին զուգար սկսել են մտնել հрьяաների տները, թիրախավորվեցին նաև ռուսները բազմաթիվ ռուս ընտանիքների կոտորածին։ Գործողությունների սկսեց դիմել Բաքվում մցված Զորկումյանի ժամանակահատվածում, երբ ադրբեջանցիները հարձակվել էին նաև Բաքու մտածին որականների վրա։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդները չէին ձգտում հասնել իշխանության եւ իրական վտանգ կար, որ կարող էր խորթային իշխանությունը տապալվել։ Ձգտում իշխանությունը վերցնելու կար եւ դրա մեկնարկը դեռևս տրվել է 88 թվականին միջազգային հանրությունը իրեն ինչպես դրսևորեց Բաքվի ջարդերի օրերին, ինչ արձագանքներ եղան։ Միջազգային տարբեր լրատվամիջոցներում հրապարակումներ եղան Բաքվում տեղի ունեցող կոտարածների վերաբերյալ, բայց որևէ հստակ արձագանք, որևէ կտրուկ պատասխանատվության ենթարկելու կոչ եւ պատասխանատվության ենթարկելու քայլեր միջազգային ոչ կազմակերպությունների ոչ էլ կառույցների կողմից չի իրականացվել միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումը տեղի ունեցել հատկապես մարդկանց ազատ տեղաշարժը, մարդկանց կյանքի վտանգ էր սպառնում եւ այդ ամենում համապատասխանում էր ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի բոլոր կետերին գրեթե ընդ որում կային հստակ փաստեր կազմակերպիչների մասին պատասխանատվության ենթարկելու կամ պատժամիջոցներ կիրառելու չի իրականացվել մինչ օրս մասնագիտական գրականության մեջ նշված է Բաքվի հայերի կոտորած ջարդեր եւ այնուամենայնիվ ջարդեր թե ցեղասպանություն դա եղել է ցեղասպանություն մի քանի բարձ պատճառով նախ եղել է կազմակերպված պետական մակարդակով կազմակերպիչների ձերքի տակ կային քարտեզներ, հայերի բնակարանների հասցեններ։ Նախորդ կազմված էր քարտեզ, որտեղ նշված էր հայկական կոմպակտ բնակություն ունեցող թաղամասերը։ Ինչպես Սունգայեթում, այնպես էլ Բաքվում ցեղասպանության նախորդային բոլոր կոմունիկացիոն միջոցները, կապի միջոցները անջատված էին։ Ընդ որում ցեղասպանություն իրականացնողները անգամ տեղյակ էին մարդկանց ոչ միայն հասցեների մասին, այլ նաև պատուհաններին կաճաղավանդակ կամ տանդերները երկաթից են թե փայտից։ Նմանատիպ տվյալներ, ինչպես ադրբեջանցները որակում են, որ խոլիգանական խմբերի կողմից արարքեր, չէր կարող հայտնվել սովորական խոլիգանական խմբերի ձեռքում։ Դրանք այնպեսի տվյալներ են, որոնք հասանելի է միայն պետական մարմիններին, բնակավարերի հասցեներ, հերախոսահամարներ, որտեղ անջատվել էին միայն հայերին պատկանող հեռախոսահամարներ եւ հայերին պատկանող կոմունիկացիոն միջոցները։ Միթե ջարդերի ժամանակ հնարավոր չէ նախորոք իմանալ հայերի հասցենները, կոմպակտ բնակության թաղամասերը, նաև ջարդերի ժամանակ է դա հնարավոր։ Հնարավոր է իմանալ, բայց դա որակում ենք ցեղասպանություն ոչ միայն հաշվի առնելով այդ հանգամանքներին, որի մասին ես խոսեցի, այլ հաշվի առնելով այն կետերը, որ նշված է ցեղասպանության մասին կոնվենցիայում։ Ցեղասպանության մասին կոնվենցիան առնվազն 5 կետ ունի։ Այնտեղ նշված է մարդկանց կյանքից զրկելը նպատակաուղված, ազգային հրասայական խտրականությունը։ Այդ ամենին մենք հականատես ենք եղել Բաքվի ցեղասպանության ժամանակահատվածում։ Առնվազն ցեղասպանության կոնվենցիայից 5 կետից 4-ին համապատասխանում է։ Իսկ դա բավարար է, որպեսզի Բաքվում տեղի ունեցած դեպքերը որակավորվի որպես ցեղասպանություն։ Ինչպես նշեցիք, Բաքվի ջարդերի հետաքնություն չանցկացվեց։ Կենտրոնը եւ Բաքուն միմյանց հասկացան, ինչ զիջեց Մոսկվան եւ ինչ Բաքուն եւ ինչու հետաքննության չանցկացնելու հիմքը եղավ այն, որ Որոշակի ժամանակահատվածում եւս կարողացան կենտրոնական իշխանությունները վերահսկողություն պահպանել Բաքվում որոշակի ազդեցության լծակներ ունենալ Բաքվի իշխանությունների վրա, դա եղավ այն զիջումը ճակերտյալ, որը երկու կողմերը իրար միջև պայմանավորվեցին, քանի որ Բաքվի իշխանությունները հասկանում էին, որ արճակատման գնալ կենտրոնական իշխանություններին կհանգեցնի ավելի լուրջ խնդիրներ իրենց համար քանի որ դրան զուգահեռ Ադրբեջանի իշխանությունները իրականացնում էին պատերազմական գործողություններ Արցախի նկատմամբ, իսկ այդ ամենը իրականացնելու համար համապատասխան եւ նյութական եւ տեխնիկական անհրաժեշտություն ունեին, իսկ դրան կենտրոնական իշխանությունների կողմից թեկուզ հետ կուլիսային պայմանավորվածություններով դրամադրում էին, մատակարարում էին Ադրբեջանին։ Ինչ եք կարծում, եթե ժամանակին հասնեինք նրան, որ Բաքվի ջարդերին, ընդհանրապես Ադրբեջանում հայերի էթնիկ զտումներին քաղաքական եւ իրավական գնահատական տրվեր։ Կարողանայինք հիմնավորված, փաստարկված ձևով ցույց տալ, որ նույն պետության մեջ երկու ժողովուրդների համատեղ գոյակցությունը անհնարին է։ Հնարավոր կլիներ խուսափել պատերազմից։ Պատերազմից խուսափել հնարավոր չէ լինի որտեվ այսպես թե այնպես պատերազմ լինելու էր։ Դա ուղղակի կարող էր երկարացնել պատերազմի ժամանակատված, այսինքն պատերազմը կարող էր սկսել ոչ թե 91 թվականին, ավելի ուշ 90-ականների վերջին կամ 2000-ականների սկզբին։ Միայն ժամանակահատվածի տեղափոխություն կարող էր տեղի ունենալ, բայց այն որ պատերազմը կլիներ ակնհայտ է եւ ակնհայտ է նաեւ մի բան, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Ոչ 94 թվականին, ոչ 2016 թվականի ապրիլի 5-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունից հետո, ոչ էլ առավել եւս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Հայաստանյան իշխանությունները փորձում են Ադրբեջանին հաշտության ձեռք մեկնել։ Խոսում են խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին։ Հաշտություն ինչի հաշվին, ում հաշվին։ Այս հարցը չքննարկենք հիմա Եթե այնուամենայնիվ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, իրատեսական եք համարում հայերի վերադարձը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու, ադրբեջանցիների ու հայերի ապրելը կողք կողքի մի երկրում, որտեղ պետական մակարդակով հայատյացություն է քարոզվում։ Բնականաբար ոչ անկամ խաղաղության պայմանագիր, եթե ստորագրվի, չի բացառելու հետագա լայնացավալ պատերազմը։ Իսկն դա չի բացառելու, որ ստորագրվեց խաղաղության պայմանագիր, դրանով ամեն ինչ վերջանում է, հակամարտությունը վերջանում եւ լայնացավալ պատերազմի հավանականությունը եւս վերանում։ Լայնացավալ պատերազմը լինելու է, ասենց թե այնպես թե այնպես այնպես թե այնպես կլինի ստորագրված խաղաղության պայմանագիր, թե ոչ, որտեվ Ադրբեջանի հասկանում է միայն ուժի լեզուն։ Իրան հետ պետք է խոսել միայն ուժի լեզվով։ Միայն ինքը կզսվի այն ժամանակ, երբ ստանա համարժեք պատասխան կիրառելով ուժ Ադրբեջանի դեմ խաղաղասիրություն, մարդասիրություն Ադրբեջանի համար խորտ եզրույթներ են, որտեվ թե հումանիտար բնույթի զինադատարները, թե ընդհանրապես զինադատարի 94 թվականին, երբ որ ստորագրվել եւ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, առաջին իսկ վայրկյանի ստորագրելուց հետո Ադրբեջանը խախտել է եւ դրան մենք ամենօրականատես ենք։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը խաղաղասիրական որեն նպատակ չի ունեցել եւ չի էլ ունենա ընդ որում թիրախավորում էին ոչ միայն մեր ռազմական դիրքերը, այլ նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի թիրախում է խաղ բնակավայրերը ոչ միայն Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում, այլ նաև Արցախում։ Սա խոսում է նաև այն մասին, որ ադրբեջանցիների ապօրինի ներկայությունը հայկական տարածքներում հանգեցնելու է եւ լայնացավալ պատերազմի եւ հանգեցնելու է նոր ցեղասպան քաղաքականության, եթե Դրա դեմը ուժի միջոցով չարվի։ Միթե Հայաստանում գործող իշխանությունները դա չեն հասկանում։ Դու խաղաղություն ես առաջարկում, բայց նա քեզ պատասխանում է զենքով։ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների քաղաքականությունը, երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ որևէ համարժեք պատասխան չի տրվում Ադրբեջանի հողորտանքներին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացված ռազմական հանցագործությունների, նրանց ներկայության սպառնալիքի հայկական բնակավայրերի ընդհանրապես հայկական պետականության վրա միայն խոսում է Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակների կողմից եւ տարածում է համապատասխան հայտարարություններ։ Հայաստանում դատապարտող հայտարարությունով կամ միջազգային հարտակներում լուրջ աշխատանք տանելով, որովը պետական այլ կառույց չկա։ Իհարկե, Ադրբեջանին պետք է պատասխանել ուժային մեթոդով, բայց Հայաստանը зерքերը լվացել է Արցախից։ Արցախի կարգավիճակը հստակ չէ։ Հնարավոր համարում եք, որ այս պայմաններում Արցախը կարողանա ինքնուրույն դիմակայել Ադրբեջանի ճնշմանը։ Ինչպես է հնարավոր դիմակայել, ինչ ձևերով։ Ղապահները այստեղ հնարավոր է երկար չմնան։ Մենք 5 տարի մնալու ենք, բայց ամեն օր իր իրավիճակ է փոխվում։ Նույնիսկ ռուս խաղապահների ներկայությունը չի զսպում Ադրբեջանին։ Չի զսպում այն պատճառով, որ իրենց իրականացված հանցանքների համար համարժեք դերևս պատասխան չի տրվում, եթե կրակում է ադրբեջանցիների կողմից, պետք է համարժեք արձագանք լինի, համարժեք պատասխան լինի։ Ինչ որ աբերվում է ճնշումներին Ադրբեջանի նկատմամբ, Հնարավոր է միայն այն պարագայում, երբ Արցախում անցվի համատարած ռազմական պատրաստվածություն։ Նաև խաղաբնակչություն։ Բնականաբար հիմա գտնում ենք այնպիսի իրավիճակում, որ ռազմական ակումբների massական տարածման անհրաժեշտություն ունենք, զենք կրելու, զենքին դիրապետող ցանկացած ֆոկ անկախ սերից եւ տարիքից պետք է համապատասխան պատրաստվածություն անցնի, ընդ որում բարբերաբար անհրաժեշտություն կա բանակին զուգահեռ ոչ միայն ուժային կառույցների, այլ նաև համանամերձ բնակավայրերում զենք կրելու հնարավորություն եւ զենքի տիրապետող ցանկացած ֆոկ գազམ་ակերպել ջոկատ հատուկ ստորաբաժանումների ձևաչափ աշխարհազորային աշխարհազորային պրոֆեսիոնալ մակարդակի որպեսի հնարավոր լինի մեր բնակավայրերը պաշտպանել ադրբեջանական հարձակումներից հետագայում։ Այս պարագայում Ադրբեջանը միջև որևէ քայլի դիմի կհասկանա, որ ստանալու է համարժեքից էլ խիստ պատասխան։ Ինչքան շուտ մենք այս քայլերը սկսենք իրականացնել, այնքան ավելի շուտ կբարձրացնենք մեր անվտանգության մակարդակը։ Եվ ամենևին էլ պետք չէ այդ ամեն ինչի մասին լրատվամիջոցներով հայտարարել։ Այն, որ վերջերս հայտարարվեց, որ ոստիկանության եւ ուժային այլ կառույցների հիման վրա նոր ստորաբաժանումներ են ձևավորվել, որոնք պետք է համապատասխան ծառայություն անցնեն, համարում ենք սխալ, անհրաժեշտություն կա ստեղծելու, ստեղծեք, բայց թե դրանք ինչ գործառույթներ պետք է իրականացվեն, չպետք է լինի հանրայնացված։ Եթե մենք դա հանրայնացնում ենք, մեր բոլոր խաղակարտերը բացում ենք Ադրբեջանի առաջ։ 90-ականներին անհնարինը հնարավոր դարձրինք եւ այս անգամ էլ պիտի հավատանք, որ կարող ենք կրկնել նույն բանը անհնարինը հնարավոր դարձնել։ Փոքրիկ Արցախը կարող է պայքարել Ադրբեջանի դեմ։ Բնականաբար, եթե լինենք համախմբված, կազմակերպված, եթե ամեն ինչի մասին չէ, որ հանրայնացնենք, թե ինչ նպատակներ ունենք եւ ինչ անվտանգային ծրագրեր ենք իրականացնում։ Եվ ի տարբերություն 90-ականների, երբ տվյալ ժամանակահատվածում կամավորական ջոկատների ցանցան կանոնավոր բանակի, հիմա Արցախում կա կանոնավոր բանակ։ Դա մեր աշխատանքը որոշակի առումով հեշտացնում է։ Դրան զուգահեռ եթե իրականացվեն ստեղծելով համապատասխան այլ կառույցներ, որոնք պետք է որոշակի գործառույթներ ունենան, եւ այդ ամենը լինի ամրագրված իրավականորեն, եւ լինի մշակված հստակ մեխանիզմ, որը թույլ կտա վերահսկելու դրամադրած ընկերի, որպեսզի խաղ բնակության մեջ ոչ իրավաչափ գործողություններ չիրականացվի միմյանցտեղ։ Այդ ամենը հնարավոր է միջազգային փորձ գոյություն ունի, թե ինչպես կարելի է վերահսկել նմանատիպ ստորաբաժանումներին եւ ինչ գործառույթներ կարելի է տալ տվյալ ստորաբաժանումներին տվյալ պարագայում հնարավորություն կունենանք ոչ միայն պահելու այն ինչ ունենք ներկայումս, այլ մտածելու հետագայում Արցախի օկուպացված բնակավայրերի դեօկուպացիայի մասին։ Ադրբեջանը հետ չի կանգնելու իր նկարտումներից, նրա նպատակն է կամ հայաթափել Արցախը սադրանքների միջոցով, կամ էլ ուժային մեթոդով վերջնականորեն զավթել ամբողջ Արցախը եւ դրա դեմ միակ միջոցը, ինչպես ասում են, ակննդական Ադրբեջանի բոլոր գործողությունները քաղաք բնակչության դեմ հոգեբանական ահաբեկչություն, ռազմական հանցագործությունները միտված եմ մի բանի, որ ինչքան հնարավոր է շատ մեր հայրենակիցներ դուրս կան այս տարածքից։ Դա Ադրբեջանին չի հաջողվում, այդ ամենին ի պատասխան մենք ոչ միայն մտածում ենք մեր անվտանգության մասին, այլ նաև բազմաթիվ մշակութային եւ բազմաթիվ գիտական ծրագրեր է իրականացվել եւ շարունակվում իրականացվել։ Արցախում դա եւս մեր հոգեբանական պատասխանն է Ադրբեջանին, որ ձեր ճնշումներով հոգեբանական ահաբեկչությամբ հնարավոր չէ արցախցիների ոգին եմ կոտրել։ Բացի դա պետք է հասկանանք, որ եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նպատակը մեկն է՝ տարածաշրջան առանց հայկական պետականության։ Իրանք ակնհայտ են դրա մասին ասում եւ պետական մակարդակով այս ամենի ֆոնին խոսել, որ գնալ խաղաղության այդ պետությունների հետ եւ մտածել համատեղ գոյակցության մասին, կոպիտ ասած հիմարություն է։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Նմանապես շնորհակալություն ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունվարի 18-ի թողարկումը։ Հաղորդման հյուրը Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսովն էր։